بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن مجلس مننا نقومكم نعم عله يكون المجلس الأخير في هذا الكتاب وأتو أدرسا darussan da Mun karanta dama dalilin da ya samu dauke wannan littafin saboda ganin wato taksir na littafin da muke karanta alfiya na suyuti gurin bayyana ma'anonin a ah, lafuzan da malaman jar da ta'adil suke amfani da ita kuma yadda sharh da ta'dil din su malaman suka jera suka kasarta maratib na jarh da maratib na ta'dil sun sha bamban wato akwai matakai da aka bi kafin a zo kan maganganun da shi suyuti ya yi wadda shi daga su ne dukkaninsu gaba da ya zo kaga alamin wari sahawi kenan to shi shine mutumin karshe a gurin tartib na jar da ta'adil to ganin wato in ba mu yi hakan ba ba za mu san matakan da aka bi ba yanzu su malamai guda shida daga ibn abi hatim zuwa sahawi mun danji tarjamansu kuma mun ji maratib din yadda su suka jera su kuma mun ga akwai sabani a tsakaninsu wadda sabanin lafzai ne amma gurin ma'ana dukansu sun yi tarayya kuma wasu abubuwan da wasu suka fara misali ibn abi hatim wasu abubuwan da bai cika ba ganin wato kwakwalwan mutanen da yake tare da su a wancan lokacin to su da suka bi bayan shi sun yi iya kokarin su gurin cika waɗannan abubuwan da shi ya bari saboda su ɗin daga baya suka zo lokutan da kwakwalai sun zama daban-daban da na mutanen da ta kaga duk wanda ya rayu cikin wani zamani to shi ya fi sanin yanayi da kuma abubuwan da zamani yake bukata to mun karanta waɗannan abubuwan kuma mun je maratib din yadda suka jera su kuma darasin da ya gabata ita ce ƙarshen wato mun zo mun karanta tarjama na sahawi ko kuma mun ji maratib na shine mutumin karshe to abubuwan da suka hukumu muka karanta kun je kun duba ko to maratib na jarh da maratib na ta'dil farko ibn abi hatim razi ba shi maratib na jarh din nawa ya jera su fudu ko نه تعدیل با تو عمرو بن صلاح شي مراتب نه جرح نه ونې نه تعدیل با تو نه ذهبي با جرح ده نه عراقي با جرح ده تعديل ودو ابن حجر جرح ناشي شعبي شعبي ونه haka ne jarh kuma duka ya hada ku wato jarh da ta'dil wato ya mara baya wato da ya gama wannan kai sai ya shiga nan ba shida shida ne ko biyar bakwai ne mhm. shi ne abinda nake tambaya ta'adil nawa Jarh nawa Yau, mun gane wannan sannan alamatu sakhawi jarh na shi nawa ta'adil kuma to ta isa wannan ma sai ku duba wato in akwai abin da kana ganin har yanzu baka gane ba sai ka sake dubawa abdullahi bin da cin na da da zanye saboda waɗannan abubuwan suna da amfani sosai ga ɗalibin da yake karatun mustalahul hadith mun gane wannan sai kuma akwai wani abun da kake bukata ka gane a cikin waɗannan abubuwan da suka fada sai ka koma ummahatu alkutubi manya-manya wadda shi malami wanda ya rubuta mujamu alfadul jarhi wa ta'dil ai maganganun da yayi mustaqatun min kutubin ukhra sai ka koma usul din sabida ga. asali me suka faɗa to mukaddiman da muka yi ko kuma tarajum da muka karanta da yadda suka kasafta abin ita ma kaman ka ce ta wadatar ta ba mu insight akan abubuwan nan yanzu wannan kawai darasin mu na yau iya abin da za mu iya duba a cikinta shine kawai abin da za ta zama karatunmu na karshe a wannan littafin saboda wannan dictionary ne eh mun dan karanta cikin wannan awa ɗayan shikenan sauran in kun je sai ku ku karanta darasin mu na gaba sai ka zo da haddanka eh za mu ci gaba da karatu mu na alfiya na suyuf insha Allah wannan shine abin da zamu yi mun gane wannan yawa to saboda yin hakan ma za ta dan baka ah, abin nan bayani akan yaya abin abu wato kalmomin da suke faɗi ya take shi malamin ya fara da harful alif ba farko ya kawo asbatun nas to wannan ala tartibul mu'jam ne yayi to shi tartibul mu'jam suna la'akari da huruf alhija'iyya ne ba su la'akari da maratib gurin nauyi da mara wato rashin nauyi na mutumin shi yasa za ga farko ta'dil kira abin da zai bi bayanta jarh ne in ka gaba haka abin a cakude yake tafiya saboda shi ya jera su bisa ga huruful mu'jam ne kuma ya mayar da littafin shi kamar dictionary ne na wadancan lafuzan misali kai ne kana karanta kafin ka kore saboda in lokacin da mutum ya kore baya bukatan ya zo ya duba dictionary amma kai ne kana dirasa na sanin ka ji wata magana akan wani sai kaga wannan me suke nufi shikenan sai ka koma ka kalli nan me tace ma'ananta shikenan sai ka koma can kuma an gane wannan shine farko ya kawo asbatun nar yace tana cikin lafuza na ta'dil martabanta kuma min a'la maratib at-ta'dil allati zadaha al-hafiz ibn hajar daga sai shi maka ka dubi sharhun nukhba kenan ka dubi nuzhatun nazar daga nuzhatun nazar ba karamin littafi bane kawai shi a dunkule ne hmm. waƙila wasu suka ce inna bin hajarin shi ibn hajar da kansa taba'un li ghairihi fi hada wato sawun wasu bi da fadin wannan kalma ba shi wato ba shi ya fara fadin ta ba akwai waɗanda suka gabace shi haka suka ce a alayi halin wadda irin yanzu asibitin nasa saurin sunan in ka karanta wato abubuwan da muka karanta na baya ya ba mu bayanai a kanta sannan in ka ji mutum an kawo an siffanta shi da siyar na tafdil wannan kaga yana cikin martaba ta farko ne na ta'dil aiko hmm. shine ce yuhtaju bi hadisi hadithi ittasafa bihi min ahli hadhihi almaratibi kai saye wanda an siffanta shi da wannan to za a kafa hujja da hadisinsa kai tsaye ba tare da tsayuwa ba to wani lokaci kana da hadisai biyu misali ko mu ce hadisi uku hmm? hadisai ukun nan ɗayan ya saba wa biyun kaga ɗaya nan zaka ce shaz biyun zaka ce mahfuz ko to shi shaz wannan hadisin ingantacce ne ko da'if ne na'am da'ifi ko to da'af nashi kenan yanzu dai kaga waɗanda misali waɗanda aka siffanta su waɗannan ma an ce asibatun nasi asibatun nasi ne waɗannan ma haka to amma a hakan kace hadisin da'ifi baf naka kan me kai dai ka ce hadisin da yi ba hadisi da yana da abubuwa biyu yana da isnadi yana da matani akwai isnadi akwai matani ko to ina ne raunin wannan ka ce hadisi sha raunin ina take matani ko matani dai saboda in ka ce isnadi sai zai zama tufka da warwara ne saboda ga sifofin mutanen ai sifat ya ce yanzu mun gane wannan saboda haka sai kaga irin wannan hadisin shine za su je maka sahihun matnan afan sahihun sanadan sahihun matnan ne daga isnadin shi kyakkyawa ne amma matanin mai rauni ne saboda ya sabawa waɗanda sun fi shi da yawa ko sun fi shi da hadda da sauransu shi ne ma yi khalifu fiƙatun hilma malafa shazo sannan lafazi na biyun da ya kawo uktulifa fihe na daga cikin alfaz na jarh kaga daga ta'adil ya koma jarh ma'anan shi ikhtalafa fihil a aimma su malaman jarh da talil din ne sun yi sabani akan shi faminhum man addalahu wa minhum man da'afahu a cikin su akwai wanda ya mai ta'dil a cikin su akwai wanda ya mai tadhif martaban shi kuma huwa inda al fi maratiba mukhtalifa maratib wadda ta sha bamban in ka duba can zahabi wal الحافظ a martaba ta biyar. sannan shi sahawi da suyuti a martaba ta shida wannan martaba ta shida nan menene kenan najar ko najar ne to in najar ne martaba ta shida nan yaya kenan jama'a wato akwai wani abu sun ce maka yanzu anan martaba sadisa ba in kana magana akan ta'dil al-martabatul ula sune a'la al-maratib in ascending order ko mun ka zo jarha haka ne ba yawwa yanzu in ka ce in sun ce as-sadisa ai in dai ka fara daga sama na jar, misali in dai jar ne ka fara daga sama ai shine wanda yafi kusa da adana maratibit ta'dili haka ne martaba ta farko wato wannan ka fara ta kasa kenan ai in da muka karanta can akwai haka ai abun a juye take yanzu nan na ce ta'dil shida na zo jar sai juya haka waɗannan su suka fi muni ta haka ya tafi sai kaga su waɗanda suka yi wancan abin me yasa suka yi haka saboda ganin kusancin tsakanin biyun nan adana maratibin ta'adil da adana maratibin Jarhi. ma'ala maratibin jarhe tana nan sun gane wannan yabba ali har yanzu kana di ko <laughs> to <clears throat> sannan hukunci kan wannan wannan ita ce magudin dubawa ya dullu hada lafazo ala dafin rawi haji wannan lafazin ta nuna ga raunin shi mai riwaya kaji daya au ala tawakkufi ko kuma tsayuwa akan mutumin ba a ce wato cikakke adali ba ba a ce kuma wanda an yi masa jarf ba aw ala jawazi an yuhtajja bihi ko kuma ganin yiwuwar a kafa hujja da hadisin sa ma'alini fi tare da wani nau'i na rauni tattare da shi to kun ga yanzu ya ce duba mizanul i'tidal ko in ka duba mizanul i'tidal da Disanul mizan da sauransu duka abinda suka fada wato wanda an ce uktulifa fihi a malaman jar sun ce uktulifa fihi kamar matsala ce fiqhiyya uktulifa fiha yanzu in matsala fiqhiyya an yi ikhtilafi a kanta ko yanzu misali in na bako assignment wata matsala ne an yi sabani a kanta, misali mu dauka matsalan yin kunuti a sallan asuba sai kaga wasu sun ce akwai wasu sun ce babu ko in kun je kun yi bincike dolenka ne dole za ka yi amfani da iliminka na su usul da sauransu saboda za ka duba wane ne suka fi karfin hujja a gurin to kaga a nan nazariyatu annuzari ko kuma annazirina za ta sha bamban dole wani yanzu kila shi a gurin shi ah, yin kunuti a sallan asuba babu amma kila in ya je ya yi bincike sai ce akwai haka to yanzu abinda nake so mu fahimta a nan ita matsalan da aka yi sabani a kanta saboda ganin gwamuwan dalilai ba shine sai ka je ka yi bincike iya bincike sai a ilimin da Allah ya baka kai wanne kafi gamsuwa da ita wadda gamsuwan kawai kai ni dai na ganin wannan ba a ba haka ba ne sabida ga hujjoji gane wannan tosan wanda an ce uktulifa fiye ma haka ne kana duba isnadi sai kaga wani an ce uktulifa fiye to Allah ya hada ka da aiki eh. sabida cikin manyan za ka samu wani da zai ce za a kafa hujja da hadisin shi a cikinsu kuma wanda bai gaza wancan ba ce ba a gaba hujjar hadisun shi shi ne sai ka shiga bincike kai ma gariban mai aka fada hmm? sai ka samu karina ko menene madalilai wadda za su yi bakin dinka ai in kana cikin binciken za ka je ka tarar da maganan da za ka fi gamsuwa da ita bisa ga hujjoji sai ka dogara da ita wannan shi ne abin za ka kaga wannan majalun lilijiti hadi wannan man ka yi taklidin wani to kuma shi kenan wannan mun gane wannan to anan shine wanda an ce ukhtilafa fihi abun haka take akwai dan aiki a gurin sannan arju annahu la ba'sa bihi arju kaga lafuzan nan ba abun dubi ma a cikin ta akwai wasu can irin tarifu wa tunkiru yau ba to irin warancan lafuzan a gaba akwai su zai kawo kun je za ku duba arju annahu la ba bi ce min alfazi ta'dil martabatuhu tana cikin martaba ta fudu cikin maratibut ta'dil a gurin al-hafiz al-iraqi shi iraqi kuwa mai sunan shi ne ibn husayn al-athari ko yau shi aka haife shi ne iraqi na'am yau shi aka haife shi ne rasuwar shi fa dama cikin karatun za ta zo ba <laughs> abin da an ce maka ka duban ne irin wannan abin ka rike ta kana da amfani sosai sosai fa kaga an rubuta littafi wafayatul a'yan wafayatul a'yan rasuwan manya-manyan malamai daga ibn nasiruddin dimashqi har alfiya ya rubuta akanta wanda an ce mai arju annahu la ba'sa bihi mala yace yuktabu hadithu ahli hatainil martabataini kenan wannan da wanda ukhtulifa fihi duka biyu yuktabu hadithu afwan afwan مرتبة الرابعة من مراتب عند العراقي ومن مرتبة الثالثة عند الحافظ السخاوي يوه Wannan biyar da na shida ko haka ne ba afon na hudu da na shida na hudu da na shida maratib na ta'dil yuktabu hadithu ahli hatayn almartabatayn lil'tibari wa yunzaru fihi za a wato za a rubuta hadisan su saboda a yi i'tibari da su wa yunzaru fihi kenan za yi nazari akan waɗanda aka yi musu itlaqin wannan lafazin kuma waɗanda an kawo su a waɗannan maratib sai ka ga arju annahu la ba'sa bihi din yace lil i'tibari ba i'tibarin menene na'am na'am mutaba mutaba da shahid na'am Mm. to cikin maganan ko kar ku yi amfani da mutaba da shahidin mm. kawo hausa yawwa yanzu mun ji wannan yawwa a mutaba a tama mutaba a qasira haka ne mm. mal farqu bainahuma أكون متابعة تامة أكون متابعة قاصرة نعم من المتابعة إذا شاء منك كفدا تو ما الفرق بين المتابعة والشاهد متابعة الشاهد من اللي برافق على نعم لا نعم Mm-hmm. نعم مم. مم. يوا na'am to mutabata ma da kafira fa ali lafiya tsoro ko an <laughs> buti متابعة تامة متابعة قاصرة ما الفرق بينهما to in kun je sai ku duba a mutaba'a tamma mutaba'a qasira hmm akwai akwai dama wa tatabbu'u turuq lidhalika huwa li'tibar wannan ibn hajar i'tibar kaga wannan shi addun kule kenan in ka fasa shine ne da shahid haka ne ba? to wannan shi ne za ku iya tunawa a cikin nuzhatun nazar hadisin al'imamu shafi'i na ganin wata fa'in gumma alaikum faƙuduro lahu fa'in gumma alaikum fa'akmilu iddata sha'bana na. sai akwai lafazin da an ce imam shi shine ya kadaitu da wannan kasrun ala riwaya suka yi wasu suka ce habi kasrun ala riwaya lam yarwi hadha alhadith an malik illa ash-shafi'i bi hadal al sai aka tarar ɗan uwan shafi'i dalibai ɗan uwan shi sun ruwaito irin wancan lafazin hmm? irin lafazin cikinsu aka samu kaga gudun malami guda suka ji ta aiko shi ne wannan menene mutaba'a tamma wannan mutaba'a tamma in ka bar tabakan nan ka je wata tabaka daban ta zama kasira ai haka ne ba yawwa wannan shi ne. sai ku lura da irin wannan abu sannan na gaba mara ce irni biye. irmi bihi da daga cikin alfaz na jarh مرتبته وهو من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند الحافظ العراقي tana cikin martaba ta hudu gurin alhafizul iraqi ya ce ka dubi tagribin rawi fi sharhi takribin nawawi wannan kam ma'ananta sananniya ne irmi bihi wato kai wasu da hadisin shi irmi bihi daga rama yarmi ba hukumu ha la sulhu hadithu ahli hadhihi almartabati lil bihi to yanzu kun ga na zun nan irin arju annahu la ba'sa bihi din nan ana ruwaito hadisan su saboda itibar ba a ruwaito su a usul to a irin ta ne ai in ka ce ala sharti shaikai ne hmm? wani in za ku iya tunawa shartu shaikai ne ala sharti bukhari ala sharti musulmin marwiyu zai ne to kama hawa sharta homa in sun ce shartar bukhari ko sun ce shartu musulmin mai suke nufi na رجالهم با رجالهم هم إنك هذا الحديث على شرط البخاري تعني رواة البخاري الرجال الذين خرج لهم البخاري في الأصول لا في الاعتبار والمش... والشواهد ولا في التعليق هو شنو abin da دوبا duba in ka ce hadal hadith zaka ji qala fulanun ala sharti ash-shaykhayn wa wahima sai ga kila kaje ka bincika in ka samu littafin da muka ambata sunan shi rijalul bukhari rijalul muslimin kila zaka je ka tarar da waɗannan mazajin a cikin waɗannan littattafan kenan kharraja bukhari ko kharraja lahum ba amma duk da haka wani zai ce maka hadal hadithu laysa ala shart al-bukhari me yasa na haka ne bai kawo su a usul ba ya kawo su ne a mutaba'ad da shawahid ne mun gane wannan sai kai da akari da wannan kuma ai akwai abu daya su bukhari da muslim wato al-musallamu lahum fi san'atil hadith ne so waɗancan mutanen in sun ce wane ya iya ko ba ƙarya ba irin yau ba yau ba ana yin siyasa ba sun waɗancan in sun ce wane ya iya to ya iya bi ma'anar kalima wasu mutanen da za su ruwaito hadisai daga gurin fa, hadisan da suke sakawa cikin buhari shi buhari hadisan da yake kawowa muslim hadisan da yake kawowa za ka tara da wasu hadisan mutumin nan daga wane hmm? mutumin nan daga wane ya roito haka ba sai ga wani ma mutumin nan daga wane yanzu misali mr a da b mr c da d ba to ba za ka tarar da mr a daga c ba wasu akwai haka suna yi wani ba za su cire hadisinsa daga wani malami ba saboda ba su yarda da ruwayan shi daga gurin shi ba amma in ya ruwaito daga wasu hanyoyin suna ruwaitowa kaga kwakwalwa ba sa kawo hadisi wani daga wani ba sa yi amma wani daga wani malami da ba suna yin haka kaga ta ma shi wannan wanda su ba su cirewa wane daga wane sai dai daga wani malami daban in kai ka cire a wani harisi ka ce min rijalil bukhari za su ce maka a'a bukhari bai ruwaitowa daga wane daga wane bai saboda bai yarda da ita ba akwai a bukhari akwai a musulun <laughs> kaga wannan in kun za ku iya tunawa lokacin da muke karanta nukbatul fikar a gurin da muka yi bayani akan sharaɗin bukhari da muslim akwai wani tarjama da muka kawo ɗaya daga cikin malaman da Imam Bukhari ya ruwaito hadisinsa shi ma irin wannan ne sunan ya kwanta mun. bai ruwaitowa daga wancan malamin amma dukkan su biyu kuma akwai a cikin Buhari. me yasa suka ce wannan lokacin da ya je karatu a gurin wancan malamin an yi iska da ruwa sai iska ta tafi da wasu cikin fefofin shi to in ya ruwaito daga wannan abun daga wannan malamin hadisin tana da rauni to buhari baya cire wannan amma dukkan su biyu akwai cikin littafin kuma to kaga abin da suke yi asdaqul bashari wa awsaqul khalqi daga wannan mata zo da siga na tafdil ba ƙaragashin alfaz na tahdil martabanta kuma hajjus sahawi shi ya kara wa huwa bi masabati awsaqun nas tana daidai da awsaqun nas bi sighati af'ali au bi takriri sifa lafzan aw ma'nan ka da thiqa ko thiqatun hafiz wa alhaqa bihi alhafiz ibn hajar lafz ilayhi almuntaha fi at-tathabbut wa annan ibn hajar shi ya kara ay eh, ilhaqin ana hukuncin wannan yuhtaju bi hadisi man ittasafa bihi wannan suna martaba ta farko kai sai za ka hujja da hadisan su sannan adbatun nasi shi ita ma haka min ala maratib at-ta'dil allati zaraha al-hafiz ibn hajar ita ma kace ka rubu sharh an-nukhba yuhtaju bi hadisi man ittasafa bihi kaga adbatun nasi wannan siga na tafsirna dabitun ne dabitun adbatun akdhabun nasi أكذب الناس وأن صيغنا تفضيلنا كاذب كاذب أكذب وأننا لكتشيك أسوأ أسوأ من أسوأ الفاظ الجرح وأننا مرتبا تكما وهو من أعلى مراتب الجرح والطعن في الراوي وأننا سيفا تاشد وأننا كذا وأننا جرحه لا يندمي إيه. وأننا جرح دعك يمشيك ba shi da kyau saboda ko kana da hadisai da tara, shi ba zai iya zama na dare ba waya saboda abin ta yi muni sosai hukumuha man kanat hadihi sifatuhu wanda ya siffantu da wannan la yasluhu hadithuhu lil ihtijaj bihi kaji daya wala lil i'tibari kaji biyu wa huwa min naw'il mawdi kai wannan hadisin shi yana cikin mawdu'i ne hadisin da ka samu wani irin wannan a cikin ta wannan hadisin ka ce mishi mawdu'i ne wal kadhibu al mukhtalifu al masnu'u ala an-nabi mawdu'u ce ila as-sidqi ma hu ila as-sidqi ma hu kaga irin waɗannan lafuzin su ne wadda kana bukatar ka ma'ana saboda akwai abin da akwai shararren abu a gurin min alfazi ta'dili ma'anansa kuma yani hadha lafz qaribun min as-sidq wa ma huwa bi ba'idin kaji qaribun min as-sidq wannan fa yana dan kusa kusa da gaskiya wa ma huwa bi ba'idin ay ma huwa bi ba'idin an as-sidq kaga ila as-sidq ما هو قال إله من ابتداء الغاية إلى انتهائية إلى الصدق ما هو أي إلى الصدق أقرب يعني ما إنه يعني قريب من الصدق وهو وما هو ببعيد يجي وهذا لا يلزم منه التأكد من ثبوت الصدق يجي فهو أنه بايا نونا تبتشي انكسنتوشي أمان تتشي ما bal yuzannu fihi sirqa kawai dai ana kyautata zaton haka shi suyuti kuwa yace wa qawluhum ila sidqi Mahu, hu Mahu, ma hu ma'anahu sidqi dayan kuma wadha'f mun ji larabcin ba fa harful jarri yata'allaqu bi qaribin muqaddarun kaga suyuti ne yake fassara mana wannan magana wa ma kuma za'idatun fil kalami ayi liddafi ma hu ila ma hu marin yace zaida ne baratun fil kalami yace ka dubi tadribur rawi mujalladi na farko shafi 297 sannan martaban shi وهو من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند الحافظ العراقي وهو من زياداته نادق الشين كاري كاري الشيء العلامة العراقي hukunci ta kuma yuktabu hadifin ahli martaba ta dalilin i'tibari wa yunzaru fihi kaga yana daidai da irin masu na dazun irin wanda annahu la ba'sa bihi ce ilai hilmun ta fi ta tathabbuti aw ta tathabbuti kaga wannan ita da na siga na tafdidin nan duk abu ɗaya ne ta huwa min a'la maratib at-ta'dil wa yataqaddamu fi ar-rutbati wal quwwati min qawlihim thiqatun thiqa ويتقدم في الرتبة والقوة من قولهم ثقة ثقة وهي إحدى المراتب التي زادها الحافظ بن حجر في التعديل إيشي وانا قوة نادك تشكين وتوم في درجة نمراتب التعديل ويتقدموا ذات حي في الرتبة برنجيري والقوة دكرفي من قولهم ثقة ثقة إيشي وانا أنجي مشي ثقة, ثقة. da wanda aka ce ilayhil muntaha fi tasabbuti aw tasabbut to wanda an ce ilayhil muntaha fi tasabbuti martaban shi ta dan haiwa wanda an ce fiqatun fiqa shine abin da yake nufi eh wa yataqaddamu fi rutbati wal quwwati min qawlihim ai zaka iya ganewa irin wannan abubuwan ita ce wadda ta yi ta kawo wannan eh, asahul asanidi asahul asanidi wannan ma ne cikakke wannan ma haka amma irin waɗannan sun taru irin waɗannan sun taru kaga duka hadisan su sahihun li zatihi ne shine ba wanda suke cewa ko sai ka ce wannan sahihun ka ce wannan asah ko suna yin haka ba yawwa to wannan irin ta ne kaga wannan duka kuma lafzi ne lafzi ne ويحتج بحديث من اتصف بهذا اللفظ من أهل هذه المراتب وأن شيء ما هكذا كفى حجة حديثا كذا سيكاو مقابل ناشي إليه, إليه المنتهى في الكذب انظر إليه المنتهى في الوضع أو الكذب yace duk ma'anan su ɗaya ne yace ka je ka dubi ilaihil muntaha fil wad'i aw al kadhibi wannan kam ilaihil muntaha fil wad'i aw al kadhibi kai sai ya bi bayan ta ba kenan dukansu abu ɗaya ne ya hada su guri guda gurin bayyana ma'anansu kaga wannan yace min alfaz jarhi huwa min almartabah ula min maratib aljarh inda alhafiz ibn hajar ma'ananta kuma qila fi ma'ana hadha al-lafz annahu aqsa ghayatin yablughaha alinsanu fi kadhib wannan wal iyazu billah ne aqsa ghaya ha aqsa qasin aqsa qasin aqsa qasin wadanin dinnan alqasi wadani alqasi wadda yake nesa addani dunu dana dunu danin to aqsa ghayatin mafi wato menene zaka ce ne kololuwa ko mai yake cewa mafi kololuwa na wato wadda mutum zai isa gurin karya, ta wannan wani ya zubi layi ƙarya ma ce kai wato ƙarshe kenan ya ce ka dubi sharin na batul fikar in kana son hirin waɗannan bayani shi ne sai ka je da abuwa fawal maturukun da sauransu a can za ka samu irinsu da yawa hukuncinta la yuhtaju bi hadithi ahli hadhihi martaba wa la yustashhadu wa la yu'tabaru bihi wa huwa min anwa'il mawdu'i shi ma na daga cikin nau'i na mawdu'ai to anan ma zaka iya fara tarar malaman da suka rubuta littattafai akan hadisai mawdu'ai suka tara ya suka iya gano gano hadisai mawdu'an gurin duba isnadin ne to ne in mutum bai saya ya tantance da kyau ba kaji daya ko kuma bai samu kayan aiki ke wato isasshe ba Shi ne sai je ya samu wani hadisi a isnadin akwai irin wannan mutumin hmm? sai ce wannan hadisin karya ne ashe hadisin na tana nan matanin a wani isnadi daban koyaya eh, ne ba za ka yi tantancewa ba Shi ne ba abinda suyuti ya fada akan littafin jauzi ibn al-jawzi za ku iya tunawa inda ya magana kan hadisai ai hadisi yifi menene yace farkon baitin shi inda ya magana kan hadisi sharru na'am mhm na'am ne shi ne mhm al-khabar mawdu'u sharru al-khabari za ku iya tunawa yayi kawo maganan ibn al-jawzi ba littafin ibn al-jawzi jauzi ma to kaga nan ya ce akwai hadisai cikin buhari ne ko Musulma wadda wanda shi zai saka ta ya saka ta nan ce yana da rubutu ma akan littafin da shi ibn jauzi ya rubuta haka ne wani Allah jiskawai ya ala yi hali wanda shi ne abin da aka fada sannan malam ya kawo al'imamu imamun ya mutum imamun na daga cikin alfaz na ta'adil ma'ananta alkamilu fi ilmi alhadithi yuktada bihi fi hadal ilmi martabanta kuma huwa min min almartabati الرابعه tadil 'inda al-hafiz الحافظ sakhawi shine ka gane in malaman jarhar ta'dil sun ce imamun ba limamin juma'a bane a gane ba saboda garin mu an ce limamin sai a tana suna a tana suna a tana daura aure a wannan ba tana daura aure da sauransu ba ne kuma ba limamin anguwa na hamsu salawat ba ne saboda yanzu saboda gurbacewan ilimi ko kuma gurbacewan mutane da raunin ilimi za ka je ka tarar limami ne yana yin hamsu salawati ba wai ya karantar ba fa a shi da kanshi ma in yaje karatu wallahi class 1 ma da kir za a dauke shi akwai su akwai mana raba abdullahi akwai to wannan ba sharri bane kai ne limami fa akwai mutane a gurin akwai yara a gurin kuma kai wannan ne yanayinka yaya kai din nan zaka kawo wata jara a inda kake shine shikenan sai masallaci ta zama majalisa gurin hira a zuwa dafa shayi a sha a zauna a yi hira to me za ka yi tun da baka iya ba kuma a hakan kai ka dauki kanka tautar kai ne malami kai ne za ka je ka zauna gaba wani za ka yi karatu ko yaya nan ci ana son limamai sai ka zo wannan maciyin amana ba jahili sharri ne wannan wallahi akwai su to wallahu musta'an wannan sharri ne jama'a wallahi irin waɗannan abubuwan su suka taru suka ruguza wasu gurare kun ji wancan hadisin inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم به fasu ilu ne ko afta bi ghairi ilmin fadallu lazim wa adallu mutaaddi kaga su din da wasu duk sun bata yanzu irin wannan limamin jahili wadda bai da ilimi in kai ka zo ka tambaye shi wani abu ba zai fada ba ba zai baka fata ba tsakanin da Allah zai baka ba zai ce maka ban iya ba ba saboda rashin wato fadin ban iya ba ma ba sun ce nisful ilmi ba la'adiri sun ce nisful ilmi waɗanda suna da ilimi saboda haka dole ne a yi karatu a karantar a wayar wa mutane da kai saboda su san abin da suke ciki to al'imamu wannan da shi ne mala ya ce na daga shi mato martaba ta hudu na ta'adil a gudun alhafizu sahawi shi zahabi ya ce inna kaulahum sabtun hujjatun imamun ثقة متقن من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها انا daga cikin ibarar na ta'dil wadda babu sabani a tsakanin malaman hadisi akan kasanto وقال في ترجمة يحيى بن سعيد القطان البصري المتوفى سنة ثمانية وتسعين ومئة هجرية بعد أن ذكر طبقات الحفاظ سيتيخ مثل يحيى القطان إرين يحيى القطان سوني ود يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة انظر الموقظة في علم مصطلح الحديث صفحة نتسبة إن شدة مكاني ولا؟ نعم. فجعل لفظ الإمام سيسن لفظنا إمام fil martabatil ula min maratibit ta'dili a gurin shi wa huwa al-alyaqu bihi kaga shi malamin ne yace shi shi yafi dacewa yace wallahu a'lam yace ka je ka dubi fathul mudhif sannan ar-raf'u takmil yace ka je ka dubi wadannan littattafan zaka samu karin bayani akan su to kaga wato dole ne sai mutum ya yi karatu in ka je irin wannan abun sai ka je ka bincike ina littafin sai ka je ka karanta lawa lokacin da Allah ya baka wani abu sai ka sai littafin kuma ka karanta wato wasu suna da tunanin yanzu ka tara littattafan ka karanta ka san ma daga karshe mai abin zai kasance kai da makila ka shiga wani guri ko kuma ka samu aiki ka tafi wani guri to ba ka riga da kayi wa kanka mummunan fata ko ka riga da kayi wa Allah mummunan fata saboda in kayi wa Allah mummunan fata ma wa kai ma kanka kai shi Allah yana ruwan shi da kai ahsinu dhanna billah alheri za ka koma kanku ne insha Allah madaukin sarki a cikin hadithul qudus yace ana inda zanni abdi Ko koyaya saboda haka ka karanta sai dai ka rabu da wadannan wato maganganu ko kuma eh, abubuwan da shaidan zai wato kawo wa kanka na to kai yanzu kawai shi kenan yanzu in kana da dari hudu a aljihunka akwai da naira hamsin in an zo za a nemi sadaka wannan kowa haka ne kowa kafin wanda zai karbi sadakan ya zo kanka kana da niyan ka ba da dare biyu shaidan farko shi abinda zai yi zai yi kokarin ya hana ka kada ka bayar in ya ga ka insistin sai ya ce maka to ka bada hamsin mana kai kare ne a masallacin? ko ba haka ba ka bada hamsin shi kenan sai ya yi kokari ya mayar da dare biyun ta koma hamsin to Allah haka a ilimi ma sai ce ha yanzu kai karatun da kai mai amfani ta kenan sai ka zauna kawai kai karatu da karantarwa kenan kwalin mai amfani kai ne kawai ka nemi kwalin ka je ka samu aikinka wani guri amma haka za ka zauna ka sha wahala haka ko baya faɗi <laughs> abin haka take amma in kai ka tafi to kenan mai ka nuna ba rabon ka bane. shi kenan kawai kai ba irin ka bane wadda Allah ya tsanada sai ka tafi kai Allah zai yana da wasu wanda za su yi mishi aiki kai ka tafi neman kuri ba tafi can ka je ka nemi kuɗinka Allah yana da bayi wanda sun fika wanda za su yi mishi aiki wallahi kar yi wa Allah mummunan fata kuma ku rike wannan abin kullum sallah biyar da nan da sallan da za ka yi ta da daddare ka Allah ya jara zuciyanka wato ya mallakan maka da fiqa da tawakkuli na gaske wannan abin ka samu shi shikenan ka samu wadata a rayuwanka saboda in zuciyanka ta zama haka ko kai kana da tabbaci ɗari bisa ɗari Allah zai jara maka rayuwa kuma ba za ka share wahala a rayuwanka ba Allah a cikin alkur'ani shi yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba a cikin ƙur'ani Allah ya fadi haka sai kai ka ɗauka karatun da kake yin nan ita ne dalilin da zata zaka zama talaka man kana yuridu al-izzata izzatu jami'a saboda haka wallahi in ka kai aiki na alkhairi zaka ga abin mamaki a rayuwarka bature shi ma in ka mishi aiki ba yana baka salari ba in ka gama aiki me yake baka in ka yi rita me yake baka kwansho ko to Allah kuma ba abinda zai baka haka zai barka ka yi bokon ka nemi na addinin kuma ka nemi sana'a karka zauna haka sabida inda kana son absolute freedom ka yi sana'a duk abin da kake so za ka je kai ba wanda zai ce maka yau baka za yake ba ba ruwan shi ko ba haka ba kana yin kasuwanci haka ne amma kana aikin gwamnati fa kai da tazarin kyama an sani a shekara wannan haka zai dauka yanzu ba kai IPPS ba an yi programming a shekara ba za ka wuce wannan ba in ta wuce ma za ce kai ina ka samu wannan kuɗi? ba haka ne abu saboda aka kada kwakwalwanka ta zama matacciya kawai ka samu kwali ka je labor market kwakwalwanka ta yi aiki gurin yaya zan yi in yi wata sana'a sabida sana'a ita ce za ta kawo maka kuɗi wadda duk abin da kake so na jara rayuwanka da siyan littattafai da sauransu duka za ka yi yaushe ne za ka samu allah kada ya sani amma dai kai kai aikin gwamnatin ka samu shiga duk abin da ka samu ka yi na alkhairi amma kada ka daina roƙon allah da yi wa allah fatan alkhairi mun gane wannan saboda kai yanzu in ka je angonku ka gani akwai wanda ya zauna a angonku yana yin karantarwa mai kyau akwai ne babu amma kai ma ga shaidan abin da ya gaya maka kai ma kenan dukan ku tafi ba wanda zai zauna yayi kun tuna wannan haka ne in ka je angonku ba za ka tarar wanda gashin nan ya zauna yana yin karatu mai kyau ba amma kai ma wadda ka fara ganewa kai mashi zan je maka yi sauri kai karatu kai kai maka je ko abuja ko wani kai maka gudu kenan mun gane wannan da kyau saboda wallahi sai ka sa a ranka za ka yi wa Allah aiki sai Allah ya taimake ka kai dai kawai ka ce ya Allah ka gyara mana rayuwa ka yi mana hanya wadda za mu zauna mu yi maka aiki shi kenan mun gane wannan mala ya ce innahu laisa mithla fulanin haka ne ba innahu laisa mithla fulanin haka wannan kamun kaji siga maganan ma abun a fili take shifa ba kaman wane bane hada laisa min alfadul jarhi yace wannan ba cikin lafuzan na jarh wa inma yaqulunahu fil mufadalati bainahu wa bayna man ashbahahu kawai sabida aga bambanci ko kuma fifiko tsakanin shi da wani libayani mawqi'i mustawahu min al-hifz wad-dabt sabida gai wato bayyana wato matsayin shi wurin hadda da kuma kula da abin da ya karanta yanzu mun gane wannan yace ka dubi hashi ana arrafa wa takmil kenan wannan innahu laysa mithla fulanin kenan wannan ba jarh ne ba ta'dil ne kila wani ne an zo an tambaye shi akan wani sai ce ai wane ba kaman wane ne haka wannan kawai mufadara ne tsakanin su biyu wadda cikin ta'adil din ma wadda mun karanta a baya wani zai faɗi kalma na ta'adil amma baya nufin kalman abin da suke nufi istilahan ba yana nufin shi da su daban-daban ne wannan ba sa'an waɗannan ba ne sannan ausakun nasu min alfadis ta'adili martabatuhu wa hiya ihdal maratib allati zadaha al-hafiz ibn hajar tana cikin maratib da ibn hajar ya kara mif wa mithluhu athbatu an-nasi da ilayhi al-muntaha fi at-tathabbuti wa ya'ti ba'dahu man kurira wasfuhu bayan wannan ne wanda an yi takrar na sifan shi zai zo mislu thiqatun thiqa ko siƙatun adlun ko siƙatun hafizun hukunci kuma yuhtaju bi hadisi ta sofa bi hadha al Za ka fa hujja da hadisin wanda ya siffantu da irin wannan siffa min ahli hadhihi martaba an ji wannan magana da kyau mala yace harful ba'i al-bala'u fihi min fulanin ma'anan wannan ya nuna annal masufa bihi muttahamun bi wad'i hadisi wanda an yi mai itlaqin wannan lafazin to نعم haka ne اوكي okay فيه من فلان البلاء فيه من حرف الباء الف البلاء فيه من فلان من أعلى مراتب ألفاظ الجرح معناه يعنون أبن دسكي في أن الموصوف به متهم بوضع الحديث وأن يصف أن تدون تو أنتهم تشيشدا كل كيلو حديث حكمها لا يحتج بحديث من اتصف بهذا اللفظ ba a kafa hujja da hadisin wanda ya siffantu da wannan siffa min ahli hadhihi maratibi, sannan albaliyatu fihi min fulanin shima ya'nuna anna mawsufa bihi muttahamun bi wadi hadisi shima kaga wannan dukan su biyu abu ɗaya ne yanzu mun gane abin da malai yake faɗi za ku iya yin sauran na'am to shi kenan sai mu sai anan darasinmu na gaba mun zo sai mu daura daga inda muka sai littafinmu na alfiya na suyoti to rabbana ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم يسر امورنا واختم بالباقيات صالحات اعمالنا اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى في الاسد عذاب ولا حساب ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين